для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Подстава ёсць. Тут жывуць адзінаверцы, якіх пераследуюць за праваслаўную веру, у правах абмяжоўваюць, храмы зачыняюць, гвалтам прымушаюць пераходзіць у вунію. Як не заступіцца? А каб заступіцца, ясна, трэба войскі ўводзіць. Таму на праваслаўных у кароне глядзяць, як на патэнцыйных здрайцаў вось братчыкаў са свята духава манастыра зноў камянямі закідалі, і хто старшакурснікі роднай віленскай акадэміі. Пранціш увязаўся быў з адным вайром супраць схізматака ў бойку, за што зноў атрымаў спагнанне ад начальства. І вырвіч зусім не быў пэўны, што ўдасца завершыць адукацыю гэтых мурах. А калі разгарацца ваенныя дзеянні, на якім баку давядзецца ваяваць зноў невядома. Бо вось-вось і карона польская пачне разыгрывацца, як стопка талера ў косткі – Август Сас наладан дыхае, сядзіць бязвылазна ў сваіх пакоях ды папяровых чалавечкаў выразае. З папяровымі ясная рэч лягчэй справіцца. Князь Міхал Багінскі цягаецца са сваім сябрам-супернікам Станіславам Панятоўскім за ўвагу расійскай імператрыцы за магчымасць у будучым стаць каралём. Радзівілы на сябе пышны кілім, улады цягнуць, А што будзе з пасадывыя воды Віленскага, страшна ўявіць, бо Міхал Багіцкі ў мінулым годзе ажаніўся з уплывовай пані, удавой канцлера надворнага Чартарыйскага Александры Чартарыйскай з Вішнявецкіх, скарыўшы сэрца пані і грой на кларнеце-дыфлеце. А пані Александра асоба ў палітыцы спрактыкаваная – Аб'яднаўшыся са шматлікімі сёстрамі пана Міхала, стварыла цэлую палітычную ложу – але ж і за радзівілами сіла. Правда, з жонкай пані Каханку не пашанцавала. Асоба легкадумная, за мужам ні на поле бойкі, ні ў высылку не паедзе, зато і ўлюбёная сястра Теофілія, здатная і на двубой, не горш паланэй багінскай. І каму справа ў гэтых мітрэнгах да нейкай лялькі? Не, не, не, не, толькі не гэта! Роспачны выкрык лёдніка змусіў шкаляра уздрыгнуць. Хрыстаматыя перыторыцы паляцела на падлогу, а пані Саламея ледзь не выпусціла пад нос з кубкамі кавы, якія несла для стамлёных жняцоў разумовай нівы. «Навошта я толькі падаўся цікавасці? Зноў на тыя ж граблі! Не хачу умець нічога агульнага з падобным!» Раз'юшаны прафесар – мераў нервовымі крокамі кабінет. Я столькі прыклаў намаганняў, каб адкараскацца ад усялякай магічнай амарокі, такую цану заплаціў і вось. Ды што такое, Бутрым? Што ты там знайшоў? Пані Саламія паставіла паднос з кубкамі на стол і зазірнула мікраскоп, паціснула плячыма. Яе зараз жа адсунуў ад акуляра вырвіч – на дэтальцы бачыліся мікраскапічныя літары ву. Саламея і Пранціш неразумела перазірнуліся, паглядзелі на знірваванага прафесара. «І што гэта значыць?» – папытаўся Вырвіч. «Ты трох літр спалохаўся?» Лёднік злосна спыніўся. «Што значыць?» «Што значыць?» што нячыстая сіла зноў спрабуе спіхнуць мяне ў тую дрыгводку, я ледзьве вылез. Гэта подпіс доктара Дзі. Здзіўленае маўчанне слухачоў прафесара так расчаравала, што ён ледзь затрымаў крыўдныя словы. Саламея падышла, паклала рукі на плечы знерваванаму мужу. Не злуйся, Растлумач, ты з узростам робішся ўсё больш нецярплівы. Табе здаецца тое, што ты ведаеш, уцямна ўсім. Дарагі, нават арэхаў двух аднолькавых няма, а не тое, што розумаў. Эрраре хуманумэст. Лёднік адвёў вочы, глыбока ўздыхнуў па сваёй жа методыцы супакаення, якой вучыў пранціша, Гэта той самы доктар Ді, астролог і алхімік, пасля прачытання трактата, якога па электыўнай астралогіі іграфічная манада, я зусім з глузду з'ехаў дакладні даў нырца ў эзатэрычныя навукі – дзе і жыў у Англіі ў часы каралевы Лізаветы яшчэ студэнтам Кембриджа, ён зрабіў механічнага скарабея і выпусціў на сцэну студэнцкага тэатра. Народ, уцякаючы ў дзвярах, падушыўся, дзе з універсітэта выперлі. Ён вынайшаў шмат чаго іншага. Навігацыйныя прыборы, тэлескоп, бінокль. Разлічыў, дзе мусіць быць грынвіцкі мерадыян. Шмат эксперыментаваў з крышталямі, люстэркамі і гэта гэта было б усё добра, каб не эксперыменты з духамі. Звязаўся з прыйдзі светам і фальшывоманетчыкам Эдвардам Келлі, які прапанаваў доктару заняцца зносінамі з іншым светам. А ён Келлі станецца пасрэднікам між дзі і анёламі. Ну і заняліся. Калі верыць самому дзі, Духі зляталіся да яго, як мухі на мёд. Асабліва прапісаўся пры ім нейкі Урыель, які не толькі паказваў доктару у адмысловым люстэрку карцінкі будучыні, але і вучыў мове, на якой размаўляюць анёлы. Можаце сабе ўявіць, я чытаў гэтыя трактаты на янохскай мове, спрабаваў яе засвоіць, Прабач, Господе, лёднік перахрысціўся і нарэшце сеў. Музыка Чаму ты вырашыў, што пандору зрабіў доктар Ді? Не зразумеў Пранціш. Таму што ён падпісваўся так. Ву. Ніхто не ведае чаму. Я так думаю, доктару належыць толькі стрыжань гэтага аўтамата. Гэта Я заўважыў мікраскапічныя сляды попелу на дэтальцы. Можна ўявіць, што калісьці падобную ляльку, не ведаю выглядзе каго яна была зробленая, можа самога доктара Дзельбо, таго Урэля, кінулі як д'ябальскае стварэнне ў агонь. А потым нехта забраў, што ацалела ад агню, перахаваў і ўжо ў наш час аўтамат аднавілі і ён зноў малюе тое што заклаў стваральнік а калі ведаць ягоную асобу то робіцца зразумелым што таямніца можа быць дужа каштоўна вядома У скляпенні намаляваным пандорай доктар Дзі мог займацца любошчамі з прыгожай дзеўкай, таму гэты пейзаж і захацеў увікавешыць. Там, можа быць, магіла ягонага сябра ці месца для зносінаў з духамі. А можа хавацца адно з вынаходніцтва ў дзі. Тое люстэрка, што паказвала будучыню, аж захлынуўся ад захаплення пранціш. Тое люстэрка захоўваецца ў графаў Пітербора Бора, і ўяўляе сябе добра адпаліраваны кавалак чорнага вугалю ў круглай аправе з ручкай са слановай косткі, скептычна патлумачыў лёднік. Ляжыць пад шклом, як рэдкасць, расказваюць пра яго цікаўным гасцям усялякія дзівосы, а духаў яснай рэч ніхто не бачыць. Каму ахвота вярэдзіць нячыстую сілу з-за дурной цікаўнасці? Мелася ў доктара яшчэ... Ще люстраная камера для тых жа сустрэч з духамі. Я дакладна ведаю пару балаганаў у Европе, дзе падобныя камеры выкарыстоўваюць на кожным прадстаўленні. Быў пярстёнак з берылам, які выклікаў відзежы. Дарэчы, Яго яшчэ тое-сёе доктару нібыта прывезлі аж з Амерыкі, як свяшчэнныя прадметы ад стэкаў. Вось што асабіста мяне зацікавіла. Лёднік палез у шафу з кнігамі, пакорпаўся, перакладаючы з месца на месца таміны. Нарэшце выпараў маленькі томік – інкварта з залатым абрэзам духоўныя дзённікі доктара Ддзі. Пагартаву зачытаў: Няцяжка зрабіць люстэрка, якое моцай сонца, нават схаванага аблокамі, ператварае ў попел усе разнавіднасці каменю і металу і я магу лёгка здабыць агню, перамогу над жалезам. Разумееце? Тут нічога не гаворыцца ні пра духаў, ні наконт прадбачанняў, ні пра відзежы. Канкрэтная фізічная з'ява. Пераўтварэнне адной энергіі ў другую – Архімед тым самым займаўся, калі з дапамогай люстэрка ўпалі ў рымскія караблі, што плылі з караць яго родныя сіракузы. І падыходзіць пад сэнс надпісу над уваходам. Голас доктара стаўся вінавата няўпэўненым, калі б раптам выявілася, што Пандора дае ключ менавіта да гэтага вынаходніцтва – яго варта было б пашукаць. Фауст, ты зноў захапляйся немагчымым, напружана зазначыла Саламея. Ніводзін агонь не можа ператварыць у попел камяні метал. <laughs> Калісьці сцвярджалі, што павозка сама па сабе ніколі не паедзе, а мы самі бачылі машыну Пфальцмана з вадяным рухавіком і парта прагаварыў лёднік – Гадоў 300 таму ніхто не мог уявіць, што гадзіннік можа быць такім маленькім, што яго стануць насіць на шыі. Што ткаць і прасці будуць станкі, што за акіянам адкрыюцца новыя землі, населеныя народам з даўняй культурай. Якісьці барон Тимаркі сядзеў у сваім замку і быў упэўнены, што ніякі кароль яго за каменнымі мурамі не дастане. Але з'яўляюцца гарматы, і барон вымушаны рабіць свае землі часткай вялікай дзяржавы. У індыйскім эпасе ёсць апісанне дроціка індры, смяротнай зброю выглядзе промня свету. Рамень выходзіў ад круглага адбівальніка, магчыма люстэркай цэліўся па гуку. Можа быць, гэта і ёсць зброя доктара Ді. Франціш уявіў, каб яму дастаўся такі вогненны меч, нашто не направіў ягоны прамень спаліць, спапяліць, о то славы здабыў бы з такой сілай. Музыка з другога боку, якая ж гэта слава? Калі перамога здабываецца не смеласцю, не стратэгіяй, неумелым валоданнем зброяя проста таму, што табе ў рукі трапіла смяротная штуковіна, якой больш ні ў кого няма. Ты можаш быць слабым, баязлівым, сквапным, падлючым, галоўнае амбітным, наставіў прамені перад табой гекатомба. Чым жа тут ганарыцца? Пранцішаў бацька нават агнястрэльнай зброяй пагарджаў, кажучы, што ад яе заняпату рэча паспаліты высакароднага мастацтва фехтавання. Сумненні студыёзуса гучыла Саламея. Допустим, бутрым, ты здабудешь сакрэт люстэрка ад якога спапяляецца жалеза і каму ты яго аддасі і што з гэтага будзе вайна якой яшчэ не здаралася не з тысячамі а з мільёнамі ахвяраў твая цікаўнасць вартая такога фауст лёднік сядзеў абчаперыўшы галаву загаварыў глуха вы Проста не разумееце, як гэта вабіць усе гэтыя таемныя навукі, бо не спазналі на сваё шчасце іх атруту, якую я піў поўнымі кубкамі. Як гэта хвалюе! Крутіць галаву новыя веды, новыя адкрыцці, недаступныя звычайнаму чалавеку, і як цяжка ўстрымацца, бачачы перад сабой чарговага, малапісьменнага, багатага хамуйлу. Ад таго, каб збіць з яго фанаберу якойсьці простенькай дэманстрацыі магіі. Вось, уладар, пыхлівы, пыхлівы, задаволены жыццём, які уважае цябе за рабака. А табе зоркі паведамляюць пра ягоную вартую жалю будучыню. І ад цябе залежыць ці не скіраваць пыхліўца да бездані. Гэтая сатанінская амарока дужа моцная наконт усемагутнасці разумееш што гэта амарока толькі калі пачынаеш гінуць не не не не не хачу лёднік рашуча ўстаў падышоў да вакна расчыніў шыбы з усяе сілы шпурнуў цемру хітры шпіндзялёк з трыма злавеснымі літарамі а ўслед за ім папярэдні пераламаўшы адноўленую дэталь до канавы, брудной і глыбокай якраз мусіць дакінуў. У пакою варвалася свежае восеньскае паветра разам з пахам дыму і тугі. Прафесар узяв абодва лісты з малюнкам пандоры, кінуў іх у палаючы камін. Вырвіч ускочыў з месца з абураным ускрыкам, але было позна. Агонь круціў, у жёлтых пальцах чорныя бясформныя камякі, якія рассыпаліся на вачах, успыхваючы сінімі пялёсткамі. Усё. Ну Лёднік з палёгкаю вздыхнуў. Выкінем жа з галавы клятую ляльку. Ну, палюбаваліся, пацікавіліся, механізм вывучылі і дзякуй на гэтым. Саламея падышла, пацалавала мужа ў шчаку. Амін. Пранцішу было, што сказаць насуперак, але ён змрочна прамаўчаў. Наступныя дні былі такімі звычайнымі, што вырвачу падавалася быццам ён знаходзіцца ў цэнтры віхуры. Вакол нешта круціцца, пралятаюць схопленыя стыхіі прадмета, тут на маленькай пляцоўцы зацішак. Але вельмі непэўны і часовы. Пранцішу нават паслабілі хатні арышт – і пара візітаў карчомку і адна сімпатычная бойка з падмайстрамі шаноўнага цэху залатароў настрой паднялі як мае быць. У чацвер пасля заняткаў недалужны падляцеў да пранціша з вырачанымі вачыма. «Твой прафесор, ён што? Чорныя месы служыць? Дзіцёнка нейкага на астранамічную вежу павалок?» Пранціш, вядома, паімчаў паназіраць і спрытна прыладаваўся разам з сябруком да шчыліны ў дзвярах на пятым паверсе абсерваторыі. «Паважны прафесар! Пасадзіў сабе на плечы малога паніча ў акуратным камзольчыку і носіць па памяшканні». Малы рагоча і маца, і цікавыя бліскучыя прадметы, якіх досыць у зорным кабінеце. Але што ў гэтым дзіўнага? Да славутага лекара прывезлі на кансультацыю хворага нашчадка багатая сям'і, і той забаўляе капрызлівага пацыента. А вырвіч бачыў, што лёднік аж млее ад замілавання і заходзіцца тугі, што гэты дзіцёнак з цёмнымі дапытлівымі вачанятамі назаўсёды застанецца для яго чужым. А потым была яшчэ пані Саламея, бо прафесар палічыў патрэбным пазнаёміць яе з малодшым Агалінскім. І пранціш не сумняваўся, што пані гатовая аддаць усё на свеце, каб гэты хлопчык быў ейным сынам. Музыка Ён і паніча лезь, не хацеў сыходзіць ад цікавага дзюбаносага доктара і ўчыніў цэлы канцэрт, калі яго перадавалі на рукі няньцы усажвалі ў карету. Толькі абяцанне лёдніка, што наступны раз пакажа, як утвараецца вясёлка проста ў лабараторыі, супакоілі малечу. Гэтак жа, як і падораная кніжка з прыгожымі малюнкамі пра ўсе краіны свету, На малюнках ходили плямістыя жирафы з даўжэзнымі шыямі, уздымались якеркі патагонцы з пер'ямі ў доўгіх валасах, красаваліся вялізныя сланы з насамі падобнымі да змей. Каля японскага імператара стаялі слугі з агромністымі веерамі. Пан Алесь уткнуўся ў кніжку. Усе паглынальна любоў да кніг была ў паніча вядома прадказальнай – і дазволіў адвесці сябе да маці. Пані Саламея рэшту дня прасядзела, замкнуўшыся ў пакоі. З-за дзвярэй чуліся толькі ціхія словы малітваў. Бездань, бездань прызывае ў вагласе хлябі тваіх, уся высоты твая і хвалі твая на мне прыідоша — А потым быў ліст. Звычайны ліст у канверціку, запячатаным сургучом з адбіткам знака, які для знаўцаў шляхецкіх гербаў, а такім мусіў быць кожны праўдзівы шляхціц, чытаўся адразу. Брама з крыжам наверсе, якая вядзе да вайсковага намёту. Частка герба агінец, якім карыстаюцца князі-князі богинские. Посланец, молодый жвавый хлопец у кавалерским оденьни, сунул вырвичу конвертик просто для выхода с университета и зник у натопе, не отказываючи на пытанни. Дарем, налёдник, виноватый у прантиша в нетерпливости, студыёзус не стал раздирать конверт просто на улице, а добег до своего улюбённого места на замковой горы, до руинов замка, у яким сто год тому трымал облогу невеликий российский отрад — і гарматы ператварылі муры ў друз. Ласкавая сонейка з ужо заўважнай восеньскай трывогай аб сваім хуткім ахалоджванні прыстроілася за плячыма расчуленага студыёзуса, які сядзеў на збуцвелай бэльцы пад вартай сівога дзядоўніку і прыціскаў да твару маленькі канверцік, ад якога сыходзіў неверагодна хвалюючы пах вербены, мускусу і лепшага поўнага бляску і прыгод жыцця. На маленькім аркушыку, які знаходзіўся ў канверце, вядома, не магло змясціцца ўсё, што нафантазіраваў сабе студыёзус, але галоўнае мелася. Паланея Багінская, прыдворная дама, прыгажуня – магнатка прызначала спатканне загоннаму шляхцюку вырвічу. Праўда, у знаёмай манеры, загадкава, нічога толкам не тлумачачы і загадна. Сёння на захадзе сонца у доме за дамініканскім касцёлам – патаемна. І, вядома, вырвіч моцна падазраваў, што расплоціцца за гэты гонар, як і мінулы раз вельмі дорага, рызыкуючы ўласнай скуры дзеля магнацкіх інтрыг. Але чым прыгода небяспечней, тым больш гонару для рыцара. Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.